Pirmas skirsnis Aleksandras Diuma Grafas Montekristas Pirmas tomas Romanas Iš prancūzų kalbaus vertai Ona Dabrilaitė Vilnius Vaga 1985 Skaito Juozas Šalkauskas Pirmoji dalis Marselis atvykimas 1815 m. vasario 24 dieną katedros bokšto sargybinis pranešė, kad prie kranto artinasi tristiebis laivas Faraonas, plaukęs iš Smirnos, Triesto ir Neapolio. Kaip paprastai, Lotsmanas to jau išplaukė iš uosto, aplinkė Ifopilį ir pasitiko laivą tarp Moržiono kyšulio ir Riono salos. Be to, kaip paprastai, Švento Jono tvirtovės aikštelį netrukus prigužėjo smalsuolių, nes laivo atplaukimas Marselį visada svarbus įvykis, ypač jei laivas kaip faraonas yra pastatytas, įrengtas, pakrautas senosios fokėjos laivų statykloje, o jo savininkas vietinis gyventojas. Tuo tarpu laivas artinosi – Jis laimingai perplaukė sąsiaurį, kurį kadaise išrausiai tarp Kalasareno ir Žaroso salų požeminiai ugnikalnių smūgiai, aplinkė pomegą ir slinko artin, įskleidęs tris didžiasias burės vidury ir dvi mažesnės galuose. Bet slinko taip palengva, taip liūdnai, kad smalsuoliai, tartum nujausdami nelaimę, spėliojo, kas jį ištiko. Vis dėlto nusimanantieji apie laivybą aiškiai matė, kad jei kas ir buvo atsitikę, tai ne pačiam faraonui, nes jis plaukė kaip ir kiekvienas kitas gerai valdomas laivas. Inkaras buvo paruoštas nuleisti, lynai atkabinti. Šalia Lotsmano, kuris rengėsi vesti faraoną siaurą įplauką į Marselio uostą, stovėjo žvitrus ir akylas jaunuolis, stebys kiekvieną laivų kryptelėjimą ir kartojas kiekvieną Lotsmano komandą. Neaiškus nerimas apėmęs minę ypač smarkiai kamavo vieną švento Jono aikštės žiūrovą. Jis neištvėrė, šoko į valtį ir liepė irkluoti link faraono. Prie jo priplaukė priešais rezervo įlankėlę. Pamatęs šį žmogų jaunasis jūreivis pasitraukė nuo locmano ir nusijėmęs kepurę atsišliejo į bortą. Tai buvo 18 ar 20 metų jaunuolis, aukštas, lieknas, gražių juodų akių, juodais lyg derva plaukais. Visa jo išorė dvelkė tuo ramumu ir ryštingumu, kurie būdingi žmonėms nuo mažumės įpratusiems kovoti su pavojais. A, tai jūs, dantesai, sušuko žmogus iš valties. Kas atsitiko? Kodėl toks liudesys gaubė visą laivą? Dideliai nelaimiai, ponas Morelė, atsakė jaunuolis, dideliai nelaimiai, ypač man. Prie Čevitavekijos netekome šauniojo kapitono Leklero. O krovinys, gyvai paklausė laivo savininkas. Tvarkoju, ponas Morelė, aš manau, kad šiuo atžvilgiu būsite patenkintas. Bet vargšas kapitonas Lekleras. O kas jam atsitiko? Paklausė laivo savininkas nusiraminęs. Kasgi atsitiko mūsų šauniajam kapitonui? Jis mirė. Įkrito į jūrą? Ne, ponė. Mirė nuo smegenų uždegimo, kentėdamas baisias kančias. Paskui atsigręžęs į laivų įgulą, jaunuolis sušuko. Ei, į vietas, pasirenk nuleisti inkarą. Komanda šauko vykdyti akies mirksnių aštuoni ar dešimt jūreivių, kurie sudarė įgulą. Puolė kas prie išilginių, kas prie skersinių lynų, kas prie virvių, kas prie burių, kas prie stiebų skersinių. Jaunasis jūreivis permetė juos akimis ir įsitikinęs, kad komanda vykdoma, atsigrėžė į savo pašnekovą. O kaip įvyko ši nelaimė, paklausė laivo savininkas, tęsdamas nutrauktą pokalbį. Dievulėliau visai netikėtai. Po ilgo pokalbio su uosto komendantu kapitonas Lekleras išvyko iš Neapolio smarkiai susierzinęs. Praėjus parai jam pakilo karštis, o po trijų dienų jis užmerkė akis. Palaidojom jį, kaip pridara, Ir dabar jis ilsisi susuptas į drobulę su 26 kg rutuliu prie kojų ir tokiu pat prie galvos netoli Deldžilio salos. Mes atvežėme našliai jo garbiais kryžių ir kardą. Ar vertėjo, toliau kalbėjo jaunuolis liūdnai šipsodamasis, dešimt metų kariauti su anglais, kad grįžtum mirti, kaip ir visi savo lovoje. Ką padarysi, ponas Edmonai, tari laivo savininkas, matyt vis labiau ir labiau ramindamasis. Visų tas pat laukia. Ir reikia, kad seniai užleistų vietą jauniesiems, kitaip viskas sustotų. Kadangi jūs garantuojate jo krovinys, visiškai tvarkoj, ponas Morelė, aš jums laiduoju. Ir manau, kad per pigiai šį krovinį parduotumėte, jei pasitenkintumėte 25 tūkstančių frankų pelno. Paskui pamatęs, kad faraonas praplaukė apvalų į bokštą, jaunasis jūrininkas sušuko. Pasirengt nuleisti bures didžiasias ir galuose – pasirengt nuleisti inkarą. Įsakymas buvo įvykdytas be maž taip pat greitai, kaip karo laive. Burės žemyn suvinioti. Po šios komandos visos burės nusileido ir laivas tebeslinko pirmin vos pastebimai, judėdamas tik iš inercijos. O dabar, ponas Morelė, gal užliptumėte pas mus, tarė Dantesas, matydamas, kaip šeimininkas nekantrauja. Štai ir jūsų buhalteris, ponas Danglaras, ateina iš savo kajutės jis suteiks jums informaciją, kokios tik pageidausite. O aš turiu pasirūpinti, kad būtų nuleistas inkaras ir kad laivas būtų paruoštas gedului. Šeimininko dar kartą kviesti nereikėjo. Jis čiupo už lyno, kurį jam buvo numetęs dantesas, ir vikriai, kaip prityręs jūrininkas, ėmė kaupti kabliais įkaltais į iškilų laivo šoną. O dantesas grįžo į savo vietą – leisdamas pasikalbėti tam, kurį buvo pavadinęs danglaru ir kuris išlipęs iš kajutės iš tikrųjų ėjo prie morelių. Buhalteris buvo kokių 25 ar 6 metų žmogus, gana paniuręs, viršininkams meilikaujęs ir atžarus valdiniams. Todėl dar labiau negu už buhalterių pareigas, o buhalterių jūreiviai visada nekenčia, įgula danglarų taip nemėgo, kaip Dantesą mylėjo. Vadinasi, ponas Moreli, tari Danglaras, jūs jau žinote, kokie nelaimė mus ištiko. Taip, taip, vargšas kapitonas Lekleras, jis buvo šaunus ir garbingas žmogus. O svarbiausia, puikus jūreivis, pasenęs tarp dangaus ir vandens. Toks jūreivis, koks ir turi būti žmogus, kuriam patikėti tokios žymiaus firmos kaip Morelis ir sūnus reikalai, atsakė Danglaras. Mano nuomonė, tari ponas Morelis, atidžiai stebėdamas Dantesą, kuris renko vietą laivų sustoti. Nereikia būti tokiu senu jūrininku, kaip jūs, danglarai, sakote, kad išmanytum savo darbą. Štai mūsų draugas Edmonas taip gerai tvarkosi, jog man rodos, jam nereikia kieno nors prašyti patarimų. Taip, atsakė danglaras su neapykanta pašnairavęs į Dantesą. Vyrukas jaunas ir per daug pasitikys savimi – Vos tik kapitonas užmerkė akis, jis su nieko nepasitaręs ėmė vadovauti laivai ir privertė mus sugaišti pusantros dienos prie Elbei salos, užuot plaukus tiesiai į Marselį. Imdamasis vadovauti laivui, tarė savininkas, kaip kapitono padėjėjas, jis atliko savo pareigą, bet sugaišęs pusantros dienos prie Elbės, jei laivo nereikėjo taisyti, pasielgė negerai. Laivas buvo sveikas, kaip aš dabar, ir to jums, ponas Morelė, linkėčiau. Pusantros dienos jis sugaišo vien todėl, kad įsigeidė išlipti į krantą, štai ir viskas. Dantesai, pašaukė šeimininkas atsigręžęs į jaunuolį, ateikite čia. Atsiprašau, ponė, atsakė Dantesas, po valandėlis aš jūsų paslaugoms. Paskui kreipdamasis į įgulą sukomandavo nuleisti inkarą. Inkaras kaip mat buvo nuleistas ir grandinį žvangėdama paniro į vandenį. Nors laive buvo ir Locmanas, bet Dantesas nepaliko savo vietos tol, kol tas paskutinis veiksmas buvo atliktas. Paskui sušuko. Vėliavą nuleisti iki pusės stiebo, perrišti juodų kaspinų, stiebų skersinius sukryžiuoti. Štai, matote, tarė Danglaras, galiu prisiekti, kad jis jau vaizduojasi esas kapitonas. Juk jis ir yra kapitonas, atsakė laivų savininkas. Taip, tik dar nei jūsų ponas Morelį, nei jūsų kompanijono nepatvirtintas. O kodėl mums nepalikus jo kapitono, paklausė laivų savininkas. Tiesa, jis jaunas, bet atrodo pareigingas ir labai sumanus. Danglaras apsiniaukė. Atleiskite, ponas Morelį, tarė Dantesas priejas. Inkaras nuleistas, aš jūsų paslaugoms, jūs mane kvietėte? Danglaras pasitraukė žingsnį atgal. Norėjau paklausti, ko buvote išlipęs į Elbei salą pats nežinau, ponė, reikėjo įvykdyti paskutinį kapitono Leklero įsakymą. Mirdamas jis liepė teikti maršalui Bertranui paketą. Tai jūs jį matėte, Edmonai? Ką, maršalą? Taip. Morelis apsidairė ir pasivedėjo dantesą į šalį. O kaip gyvoja imperatorius, žvaliai paklausė jis. Man rodos gerai. Jūs ir patį imperatorių matėte? Kai ten buvau, jis atėjo pas maršalą. Ir kalbėjote su juo? Tiksliau, ponas Morelį, jis su manim kalbėjo, atsakė Dantesas šypsaudamasis. Ir ką jis jums pasakė? Klausinėjo apie laivą, kada išplaukėme iš Marselio, apie mūsų reisą ir apie krovinį, kurį gabename. Manau, jei laivas būtų buvęs tuščias ir jei jis būtų priklausęs man, imperatorius būtų norėjęs jį pirkti. Bet aš jam pasakiau, kad esu tik kapitonų padėjėjas ir kad laivas priklauso Morelio ir sūnaus firmai. Aha, žinau, pasakė jis. Moreliai laivų savininkai iš kartaus į kartą, o vienas Morelis tarnavo su manim tame pačiame pulke, kai aš buvau Valansų įguloj. Šventa teisybė, džiaugsmingai sušuko laivo savininkas. Tai buvo mano dėdai Polikaras Morelis iškopęs į kapitonus. Dantesai, Pasakykite mano dėdei, kad imperatorius jį atsiminė ir pamatysite, kaip senas niurna ims žliumpti. Nieko, gerai, Toliau kalbėjo laivo savininkas, draugiškai tapšnuodamas jaunuolį per petį. Jūs teisingai pasielgėte Dantesai įvykdęs kapitono Leklero įsakymą ir sustojęs prie Elbei salos. Bet jei kas sužinos, kad įteikėte maršalui paketą ir kalbėjote su imperatoriumi, tai gali jums pakengti. Kuo tad gali man pakengti, ponė? paklausė Dantesas. Aš net nežinau, kas buvo tame pakete, o imperatorius mane klausė tik tokių dalykų, kurių būtų klausęs kiekvieną pirmą sutiktą jį. Bet atleiskite, kalbėjo Dantesas. Štai atvyksta karantino ir maitiniais valdininkai. Ar galiu eiti? Eikite, tvarkykiteis, brangus Dantesai. Jaunuolis nuėjo ir tuomet prisartino danglaras. Na ką, paklausė jis, matyt, jis jums paaiškino, ko buvo užsukęs į partoferają. Žinoma, brangus ponė Danglarai, labai gerai atsakė šis, juk sunku žiūrėti, kai draugas blogai atlieka savo pareigas. Dantesą savo pareigą atliko, čia jam nieko neprikiši, atsakė laivo savininkas. Sustoti prie Elbis jam buvo liepęs kapitonas Lekleras. Beje, ar jums atidavė kapitono Leklero laišką? Kas? Dantesas. Man? Ne, argi jis gavo laišką? Be paketo, man rodos, kapitonas Lekleras įteikė jam laišką. Apie kokį paketą kalbate, danglarai? Apie tą, kurį Dantesas nuvežė į Portoferają. Iš kur žinote, kad jis vežė į Portoferają paketą? Danglaras nukaito. Aš ėjau pro kapitono kajutę, durys buvo pravirus ir mačiau, kaip jis įteikė Dantesui paketą su laišku. Dar nieko nesakė, tarė laivo savininkas, bet jei jis turi tą laišką, man jį atiduos. Danglaras valandėlę mąstė. Tada, ponas Morelį, tarė jis, apie tai prašau nei žodžio nesakyti dantesui, matyt būsiu apsirikęs. Tuo tarpu jaunasis jūreivis sugrįžo, danglaras pasišalino. Na kaip, brangus dantesai, ar jūs jau laisvas, paklausė šeimininkas. Taip, ponas Morelį. Kaip greitai susitvarkite? Taip, įteikiu muitininkams mūsų prekių sąrašus, o joms saugoti iš uostų su Lotsmanu atsiustas žmogus, kuriam ir padaviau dokumentus. Tai mums čia jau nėra ko veikti? Dantesas žvidriai apsidairė. Ne, viskas tvarkoj, atsakė jis. Tuomet važiuojam pas mus pietauti. Atleiskite, ponas Morelė, bet pirmiausia turiu pasimatyti su tėvu. Ačiū Jums už man teikiamą garbę. Teisingai pasielgsite, Dantesai, teisingai. Žinau, kad Jūs geras sūnus. O mano tėvas, nedrasiai paklausė Dantesas, ar sveikas, negirdėjote? Manau, kad sveikas, brangusis Edmonai, nors jo matyti neteko. Taip, jis retai išeina iš savo kambario. Šiaip ar taip, tai rodo, kad jums nesant jam nieko netrūko. Dantesas nusišypsojo. Mano tėvas išdidus, ponė, ir jeigu jam net visko trūktų, aš abejoju, ar jis kreiptųsi į ką nors pagalbos, nebent į Dievą. Aplankęs tėvą tikiuosiu, atvyksite pas mus? Dar kartą atleiskite, ponas Morelį, bet turiu ir kitą pareigą, kuri mano širdžiai nemažiau brangi. Ak, teisybė, Aš užmiršau dantesai, kad katalonuose yra būtybė, kuri laukia jūsų, taip pat nekantraudama kaip ir tėvas. Tai žavingoji Mercedesa. Dantesas nusišypsojo. Mat kaip, toliau kalbėjo laivo savininkas. Dabar nesistebiu, kodėl ji tris kart buvo atėjusi teirautis, kada grįž faraonas. Po velnių, Edmonai, jums sekasi, jūs turite puikią meilužę. Ji nemeiluži, ponė, rimtai atsakė jūreivis, ji mano sužadėtiniai. Kartais to skirtumo nebūna, nusijokė Morelis. Tik ne mums, ponė, atsakė Dantesas. Gerai, brangus Edmonai, aš jūsų nelaikau, kalbėjo laivo savininkas. Jūs taip gerai sutvarkėte mano reikalus, kad turiu duoti laiko susitvarkyti ir savuosius. Gal jums reikia pinigų? Ne, ponė, nereikia. Tebe turiu visą atlyginimą gautą už kelionės laikotarpį, vadinasi, kone už tris mėnesius. Jūs, Edmonai, tvarkingas vaikinas. Neužmirškite, ponas Morelį, kad mano tėvas neturtingas. Taip, taip, žinau, jūs geras sūnus, eikite aplankyti savo tėvo. Aš taip pat turiu sūnų ir labai supykčiau ant žmogaus, kuris po trijų mėnesių nesimatymo sutrukdytų jam aplankyti mane. Tai jūs leidžiate? Paklausė jaunuolis lengdamasis. Taip, jei nieko daugiau neturite man pasakyti. Nieko. Ar kapitonas Lekleras prieš mirdamas neįdavė man laiško? jis jau nebegalėjo rašyti, bet jūsų klausimas man priminė, kad turėsiu prašyti jūs dvi savaitės atostogų. Vestuvėms? Pirmiausia vestuvėms, o paskui kelioniai į Paryžių. Gerai, Dantesai, duosiu jums tą laiką, kada tik panorėsite. Laivo iškrovimas užtruks maždaug šešetą savaičių, o į jūrą išplauksime ne anksčiau kaip po trijų mėnesių. Bet po trijų mėnesių turite būti čia, kalbėjo laivo savininkas, flekšnuodamas jaunajam jūreiviui per petį. Faraonas negali plaukti į jūrą be savo kapitonų. Be savo kapitonų sušuko Dantesas ir jo akys nušvito iš džiaugsmo. Kalbėkite atsargiau, ponė, nes jūs dabar sužadinote slapčiausias mano širdies viltis. Jūs ketinate paskirti mane faraono kapitonu? Jei būčiau vienas, brangus Dantesai, paduočiau jums ranką ir pasakyčiau, jūs kapitonas. Bet turiu kompanijoną, o jūs žinote itališką priežodį – Kas turi kompanijoną, tas turi šeimininką. Bet pusė reikalų jau atlikta, nes iš dviejų balsų vienas jau priklauso jums. Tikėkite manim, aš pasirūpinsiu, kad ir antrasis jums tektų. O, ponas Morelį, sušuko jaunasis jūreivis su ašaromis akise, spausdamas jam rankas. Ponas Morelį, ačiū jums mano tėvo ir Mercedesos vardu. Puiku, Edmonai, puiku, juk velniai rautų dorų žmonių dievas vis dėlto neužmiršta. Eikite pasimatyti su tėvu, aplankykite Mercedesą, o paskui atvykite pas mane. Ar nenorite, kad nugabenčiau jūs į krantą? Ne, dėkoju. Aš liksiu čia ir peržiūrėsiu su danglaru sąskaitas. Ar buvote jo patenkintas kelionėje? Žiūrint, kokią prasme klausėte, ponas Morelį. Kaip draugu nepatenkintas – Aš manau, kad jis manęs nemėgsta nuo to laiko, kai vieną kartą truputį su juo susikivirčijęs iš kvailumo pasiūliau jam sustoti valandėlę prie Montekristo salos ir įspręsti kivirčą. Aišku, man nereikėjo to siūlyti ir atsisakydamas jis labai protingai pasielgė. Jeigu mane klausėte apie jį kaip buhalterį, aš manau, kad nieko blogo negalima pasakyti ir jūs tikiuosi būsite juo patenkintas. Bet sakykite, Dantesai, paklausė laivo savininkas, jeigu jūs būtumėte faraono kapitonas, ar mielai pasiliktumėte danglarą? Ponas Morelė, ar aš būsiu kapitonas, ar jau padėjėjas, vis tiek labai gerbsiu tuos, kuriais pasitikė mano šeimininkai. Puiku, dantesai, jūs visais atžvilgiai šaunus vaikinas, ilgiau jūsų netrukdysiu, eikite, nes visą laiką jūs lyg ant adatų. Tai aš gaunu atostogų? paklausė dantesas. Eikite, sakau jums. Leisite man pasinaudoti jūsų laiveliu? Prašau. Iki pasimatymo, ponas Morelė, tūkstantį kartų dėkoju. Iki pasimatymo, mielas Edmonai, linkiu sėkmės. Jonasis jūreivis iššoko į laivelį, atsisėdo pirmagalį ir liepė irkluoti Kanebjero gatvės link. Du jūreiviai užgulė irklus ir laivelis ėmė lėkti taip smarkiai, Kaip tik tai buvo įmanoma vidury daugybei svalčių užgriauzdinusio lyg ir siaurą gatvelę tarp dviejų eilių laivų nuo uosto vartų iki Orleano krantinės. Laivo savininkas šipsodamasi sekė jį akimis iki pat kranto. Matė, kaip jis iššoko ant krantinės grindinio ir dingo margoje minioje. Nuo 5 valandos ryto iki 9 vakaro užplūdusioje garsėje Kanebjero gatvę kuria šių dienų fokėjiečiai taip didžiuojasi ir kuo rimčiausiai su jiems būdingu akcentu sako. Jeigu Paryžius turėtų Kanebjero gatvę, jis būtų mažutis Marselis. Atsigrėžęs, Morelis pamatė danglarą, kuris dėjosi laukęs jau įsakymų, o iš tikrųjų, kaip ir jis pats, lydėjo žvilgsnių jaunąjį jūreivį. Tačiau tą patį žmogų lydinčių dviejų žvilgsnių išraiška buvo be galo skirtinga. Antroji dalis. Tėvas ir sūnus. Pareikime danglarą, dekant neapykantą ir besistengiant jį pakuždėti savininkui į jausį vieną kitą klastingą užuominą, šmeižiančią savo draugą. Ir eikime paskui Dantesą, kuris perbėgęs visą Kanebjero gatvę patraukė nuo jo gatvę, įėjo į nedidelį namą Mejanų alėjų kairėje pusėje – skubiai užkupė tamsiais laiptais į penktą aukštą ir vieną ranką laikydamasis už turėklų, antrąją spausdamas smarkiai plakančią širdį, sustojo prieš praviras duris, pro kurias buvo matyti visas kambarėlis. Tame kambarėlyje gyveno Danteso tėvas. Žinia, kad sparplaukį faraonas senuko dar nebuvo pasiekusi. Usiropštęs ant kėdės drebančią ranką jis taisinėjo nasturtas, susivėjusias su raganėmis ir apraizgiusias jo lango groteles. Staiga senukas pajuto, kad kažkas jį apkabino už nugaros ir išgirdo pažįstamą balsą. Tėve, gerasis tėve. Senasis Dantesas riktelėjo ir atsigrėžė. Paskui pamatė sūnų, tirteidamas ir išbliškęs puolė jam į glėbį. Kas tau, tėve, sušuko jaunuolis apimtas nerimo, sergi? Ne, ne, mielas Edmonai, sūnau, vaikeli mano, ne, bet nelaukiau tavęs taip netikėtai, aš juk iš džiaugsmų dievulėliau, man rodos mirsiu. Nieko, tėve, nusiramink, juk tai aš, tai iš tikrųjų aš. Visi sako, kad džiaugsmas negali pakengti, todėl taip staiga ir įėjau pas tave. Nusišypsok, nežiūrėk į mane tokiamis klaikiamis akimis. Aš grįžau ir mes būsime laimingi. Labai džiugu, mano berniuk, atsakė senukas. Bet kaipgi mes būsime laimingi, gal mums nebereikės skirtis? Papasakok man apie savo laimę. Te tai atleidžia man viešpats, tarė jaunuolis, kad džiaugiuosi laimę suteikusią sielvarto visai šeimai. Bet Dievas mato, kad tos laimės netroškau, ji pati atėjo ir aš nepajėgiu liūdėti. Tėve, mirė šaunusis kapitonas Lekleras ir labai galimas daiktas, kad aš užtarus ponui Moreliui gausiu jo vietą. Ar suprantate, tėve? Dvidešimties metų amžiaus būsiu kapitonas. Šimtas luidoro atlyginimo ir dalis pelno. Argi aš, vargšas jūreivis, galėjau šito tikėtis? Taip, sūnau, tu sakai teisybę, tarė senukas, iš tikrųjų tai dideliai laimiai. Už pirmosius mano pinigus jūs turėsite įsigyti namuką su sodu, kad galėtumėte auginti savo mėgstamas raganes, nasturtas ir sausmečius. Bet kas tau tėve, tau bloga? Nieko, nieko, tuoj praeis. Bet netekęs jėgų, senukas susverdėjo tėvę, tarė sunus, išgerkite stiklinę vyno, jis jūs sustiprins. Kur laikote vyną? Ne, ačiū, neieškok, nereikia, atsiliepė senukas, tengdamasi sulaikyti sūnų. Reikia, reikia, sakykite, kur vynas. Ir jis atidarė dvi ar tris spinteles. Neieškok, tarė senukas. Vyno nėra. Kaip, nėra vyno? sušuko sūnus su išgašiu žiūrėdamas tai į įkritusius bliškius, senukos kruostus, tai į tuščias lentynas. Nėra vyno? Tėve, ar jūs pinigų pristigote? Man visko užtenka, kai tu su manim, atsakė senukas. Betgi, sušnipždėjo dantes, aš luostydamasis per veidą žliaugiant į prakaitą. Prieš tris mėnesius išvykdamas palikau jums 200 frankų. Taip, taip, Edmonai, tas tiesa, bet išvykdamas tu užmiršai gražinti kaimynui, kad rusui truputį skolaus. Jis man tai priminė ir pagrasino, kad jei nesumokėsiu už tave, eisės pas poną Morelį. Aš pabūgau, kad nepridarytų tau nemalonumų. Ir kągi? Ir nieko, sumokėjau. Bet kad Rusui aš buvau skolingas 140 frankų, sušuko Edmonas. Taip, vos girdimai atsakė senukas. Ir šitą sumą sumokėjote iš tų 200 frankų, kuriuos buvau jums palikęs? Senukas linktelėjo galvą. Visus tris mėnesius gyvenote į 60 frankų? Sušnipždėjo jaunuolis. Juk žinai, mažai man te reikia, tarė senukas. Dieve, mano dieve, atleiskite man, sušuko Edmonas, puldamas ant kelių prieš tą gerą širdį žmogų. Ką tu darai? Ak, niekuomet savo šito netleisiu. Na va, tarė senukas šipsodamasis, tu vėl su manim, dabar viskas gerai, viskas užmiršta. Taip, aš su tavim, atsakė jaunuolis. Aš grįžau kupinas gražių ateities vilčių ir su ne visai tuščiomis kišenėmis. Štai, tėve, imkite ir to jau pasiūskite, ko nors nupirkti. Ir jis pažėrė ant stalo tuziną auksinių, penkias ar šešias monetas po penkis frankus ir šiek tiek smulkių. Senojo danteso veidas nušvito. Kieno tie pinigai, paklausė jis. Ogi mano, tavo, mūsų, Imk, pirk maisto, negailėk, rytoj daugiau turėsime. Nesikaršiuok, nesikaršiuok, tarė senukas šipsaudamasis. Jei leisi, aš tik po truputį eikvosiu pinigus. Žmonės pamatė mane iš karto daug perkant, ko gero pamanys, kad dėl to turėjau laukti tave sugrįžtant. Tėve, daryk kaip žinai, bet pirmiausia pasisamdyk tarnaitę, aš nenoriu, kad gyventum vienas. Triume turiu dėžutę kontrabandiniais kavos ir puikaus tabako, rytoj viską parnešiu. Cit, kažkas ateina. Turbūt kadrausas. Išgirdo tave parvykus ir aišku ateina pasveikinti laimingai sugrįžusi. Puiku, štai žmogus, kurio lūpo sako vieną, o širdis galvoja ką kitą, sušnipždėjo Edmonas, bet nesvarbu, jis mūsų kaimynas, kadaise mums net padėjęs. Priimkime jį maloniai. Vos tik Edmonas tai pasakė, tarp durį išniro juoda barzdauta kadruso galva. Tai buvo 25 ar 26 metų vyras. Rankose jis turėjo gabalą gelumbės, iš kurios, būdamas siuvėjas, ketino pasiūti drabužį. A, pagaliau sugrįžai, Edmonai, tar jis su aiškiu Marselio akcentu ir taip plačiai nusišypsojo, kad pasirodė visi dantys balti kaip dramblių kaulas. Kai matote, kaimynė, kad rusai aš, jūsų paslaugoms, jei ko prireiktų, atsakė Dantesa šaltai. Nuolankiai dėkoju, laimiai man nieko netrūksta, kartais net kitiems prireikia mano pagalbos. Dantesas krūptelėjo. Aš, vaikinė, ne apie tave kalbu, aš tau paskolinau pinigų ir tu man juos gražinai. Taip ir turi būti tarp gerų kaimynų ir mūsų sąskaitos suvestos. Sąskaitos niekada nebūna suvestos su tuo, kuris mums padėjo, tarė Dantesas. Kai piniginė skola gražinta, lieka dėkingumo skola. Neverta apie tai kalbėti, kas buvo praėjo. Verčiau pasišnekėkime apie laimingą tavo sugrįžimą. Buvau nuėjęs į uostą paieškoti kaštonų spalvos gelumbiais ir ten sutikau savo bičiulį Danglarą. Tu jau Marselija, sakau jam. Taip, kaip matai, atsakė jis. O aš maniau, kad tu Smirnoje? Galėjau būti ir Smirnoje, nes iš ten grįžtu. O kurgi mūsų Edmonas? Turbūt pas tėvą? atsako danglaras, štai aš ir atėjau, kalbėjo kadrusas, su džiaugsmu paspausti rankų savo bičiuliui. Gerasis kadrusas, kaip jis mus myli, tarė Danteso tėvas. Aišku, myliu jūs ir net gerbiu, nes teisingų žmonių mažai yra. Bet tu vaikinė, kaip matau, gerokai pinigo parsivežiai. Toliau kalbėjusi vieš, nairuodamas į krūvelę aukso ir sidabro, kurią Dantesas buvo pasidėjęs ant stalo. Jaunuolis pastebėjo godumo kibirkštį, blikstelėjusią juodose kaimyno akyse. Šitie pinigai ne mano, tarė jis nerūpestingai. Prisipažinau tėvui bijojęs rasti jį skurde, o jis, norėdamas nuraminti mane, iškratė ant stalo visą savo piniginę. Tuo jau slėpkite tėvė pinigus, jei tik jų nereikia kaimynui kadrusai. Jam aišku, mes nieko neatsakytume. Ne, vaikine, tarė kadrusas. Man nieko nereikia, ačiū dievui, amatas išmaitina meistrą saugok savo pinigėlius, jų niekad nebūna per daug. O aš ir šiaip jau dėkingas už tavo pasiūlymą, tarsi būčiau juo pasinaudojęs. Siūlau iš širdies, tari Dantesas. Neabejoju. Vadinasi, pats labai bičiuliaujasi su ponu Moreliu? Na ir tavo gudrumėlis. Ponas Morelis man visada buvo labai geras, atsakė Dantesas. Tada be reikalo atsisakė pietų, atsisakei pietų, paklausė senasis dantesas, argi jis tave kvietė pietauti? Taip, tėve, atsakė Edmonas ir nusišypsojo. Jis matė, kaip apstulbino senuką nepaprasta pagarba parodyta jau sūnui. O kodėl atsisakei sūnau, paklausė senukas. Skubėjau pas jūs, tėve, atsakė jaunuolis. Man taip rūpėjo kuo greičiau jūs pamatyti. Ponas Morelis turbūt įsižeidė, kalbėjo kadrusas. O kada taikai į kapitonus neprotinga prieštarauti šeimininkui? Aš jam paaiškinau, kodėl atsisakiau ir tikiuosi, jis mane suprato. Vis dėlto, norint tapti kapitonu, reikia truputį pameilikauti šefui. Tikiuosi būti kapitonu ir be meilikavimų, atsakė Dantesas. Jo geriau, jo geriau, dėl to tik džiaugsimės visi senieji tavo bičiuliai. Anapus švento Mikalojus tvirtovės aš pažįstu vieną būtybę, kuri bus ypač patenkinta. Mercedesa? Paklausė senukas. Taip, tėve, atsakė sūnus. O dabar, kai jūs aplankiau, kai žinau, kad esate sveikas ir turite visko, ko tik jums reikia, aš paprašysiu leisti man nueiti į katalonus. Eik, mano vaikė, tarė senasis dantesas, ir tegu Dievas tave laimina duodamas tokią puikią žmoną, kaip davė man puikų sūnų. Žmona, įsitarpė kadrusas, vis dėlto labai skubate tėvę dantesai. Atrodo, kad ji dar nėra jo žmona. Dar ne, bet iš visako matyti, jog netrukus ją taps, atsakė Edmonas. Šiaip ar taip, tarė kadrusas, tu vyrutį gerai padarai, kad pasiskubinai grįžti. Kodėl? Todėl, kad Mercedesą gražuoliai, o gražuolims netrūksta garbintojų, ypač šitai. Jie pulkais paskui ją sekioja. Tikrai, Paklausė Edmona su šypsena, kurioje šmėkštelėjo švelnaus nerimo šešėlis. Taip, taip, toliau kalbėjo kadrusas. Ir vis garsūs jaunikiai. Betgi pats supranti, to jau būsi kapitonas ir tau vargo ar atsakys. Vadinasi, įsitirpė dantesas su šypsniu, kuris blogai slėpė jo nerimą, jei aš nebūčiau kapitonu, hm, hm, sumurmėjo kadrusas. Kad ir kaip būtų, tarė jaunuolis – Aš geresniais nuomonės negu jūs apie moteris, o apie Mercedesą ypač, ir esu įsitikinęs, kad ji man liks ištikima. Būsiu aš kapitonas, ar ne? Jo geriau, jo geriau, atsakė kadrusas. Kai rengėsi vesti, reikia mokėti pasitikėti. Bet nesvarbu, drauguži, paklausyk manęs, negaišk laiko, eik pranešti jai apie savo atvykimą ir pasidalyti viltimis. Einu, atsakė Admonas. Jis pabučiavo tėvą, linktelėjo kadrusui ir išėjo. Kadrusas dar valandėlę pabuvo, paskui atsisveikinę su senuoju Dantesu, taip pat išėjo ir grįžo pas Danglarą, kuris jo laukė prie Senako gatvės kampo. Na kaip, paklausė Danglaras, matei jį? Mačiau, atsakė Kadrusas. Ir jis tau gyrėsi, turys vilti tapti kapitonu? Jis taip kalba, tarsi jau būtų kapitonas. Šit kaip, tarė Danglaras. Man rodos, jis gerokai skuba. Šiaip ar tai ponas Morelis matyt jam žadėjęs. Tai jis labai linksmas? Net įžūliai. Jis man piršų savo paslaugas, tarsi būtų svarbi asmenybei. Siūlė pinigų nelyginant koks bankininkas. Ir jūs atsisakėte? Atsisakiau. Aš būčiau galėjęs paimti, mat sidabriniais aš jam paskolinau pirmosius pinigus, kuriuos jis matė savo gyvenime. Bet dabar ponui Dantesui nereikia niekieno maloniais, jis greitai bus kapitonas. Kol kas jis dar ne kapitonas, tarė Danglaras. Teisybė sakant, būtų neblogai, jeigu jis netaptų kapitonu, tarė Kadrusas, nes kitaip su juo nesusikalbėsi. Jei tik mes panorėsime, tarė Danglaras, jis liks, kas yra, o gal ir dar mažesnių pasidarys. Ką tu sakai? Nieko kalbosi su savimi. Ar Dantesas vis dar įsimylėjęs gražėje katalonę? Iki ausų įklimpęs, ką tik išbėgo pas ją bet arba aš labai klystu, arba jam teks patirti dėl jūs rimtų nemalonumų. Aiškiau kalbėk. Kodėl?